Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Իրավիճակը առաջնագծում ԼՂ նախագահի մոտ քննարկվել են առողջապահության ոլորտին վերաբերող հարցեր։ Ֆրեզնոից ժամանած բժիշկները օգնություն են ցուցաբերում արցախցիներին։ Երևանում բացվել է Արարատ 73 ֆուտբոլային թիմի արձանախումբը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հոկտեմբերի 10-ի լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 25 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 210 կրակոց։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ ԵՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը լրատվամիջոցի հետ զրույցում հայտարարել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հետ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների առաջիկա հանդիպումներում քննարկվելու են ավելի վաղ Վիեննայում ու Սանկտ Պետերբուրգում ընդունված որոշումները։ Համանախագահները ծրագրում են տարածաշրջան այցելել այս ամիս, Մենք կքննարկենք երկարաժամկետ խաղաղության վերականգնման բոլոր հնարավոր ուղիները, ասել է ամերիկացի համանախագահը։ Նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը կպայմանավորվեն մոտալուտ հանդիպման շուրջ եւ կշարունակեն երկկողմ երկխոսությունը։ Այսօր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին։ Կաթողիկոսը շնորհավորելով Վիգեն Սարգսյանին հաջողություններ է մաղթել նրան Պաշտպանության նախարարի պատասխանատու պաշտոնում։ Խոսելով բանակ հասարակություն հարաբերությունների մասին վեհապար հայրապետան գծել է, որ այսօր հայ ազգի յուրաքանչյուր զավակ իրեն հայոց բանակի մասնիկը պետք է զգա եւ ապրելով այդ գիտակցությամբ իր մասնակցությունը բերի բանակաշինության ու հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Նորին սրբությունը հաստատել է, որ հայոց եկեղեցին ամեն ջանք եւ ամեն հնարավորություն կգործադրի այդ գիտակցության ձևավորման համար։ Իր հերթին պաշտպանության նախարարը անդրադարձ է կատարել ազգ եւ բանակ հասկացությունների նույնականացման անհրաժեշտությանը, ներկայացնելով բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ուղղությամբ իրականացվելիք ծրագրերը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 10-ին ընդունել է Ֆրեզնո քաղաքից ժամանած մի խումբ բարձրակարգ բժիշկների, ովքեր բարեգործական հիմունքներով բժշկական սպասարկում են իրականացնում մեր քաղաքացիների համար քննարկվել են առողջապահության ոլորտում փոխգործակցության հերանեկարներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել ամերիկացի բժիշկներին նրանց առաքելության համար, ընդգծելով, որ մեր երկրում բարձր են գնահատում մարդասիրության նման դրսևորումները։ Հանդիպումից հետո Ֆրեզնոյում Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Պերճ Աբկարյանն ասաց, որ ԼՂՀ նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ խոսել են առաջիկա ծրագրերի մասին։ Աս հանդիպում այսպես մի հատուկ եզակի պատկեր էր, հարազատ մի պատկեր։ Եվ խոսեցինք ոչ թե միակ այս առաքելության մասին նսկսնագի աշխատանքի մասին, բայց հաջախագի մոդից իրար հետ փորձակցելու եւ մեր ներդրումը բերելու մեր սիրելի Լեռնային Ղարաբաղին։ Մենք միշտ արցախցիների կողքին ենք, հուսով ենք, որ հետագա համագործակցությունը ավելի արդյունավետ կլինի, իր խոսքում նշել է ատամնաբույժ Վաչե Վասիլյանը։ Եկել են որպեսի ցույց տանք Արցախի ժողովրդին ասելու, որ իրանք երբեք մենակ չեն, լինի դա վատ օրերին, լինի դա լավ օրերին, եւ ինչու՞ չէ մեր ճշտամիներին ցույց տալու, թե այստեղի ժողովուրդը ունի բոլոր աշխարհով մեկ տարածված ժողովուրդ, ազգ, որ իրանց մեջքին է։ Որևէ ժամանակ Հանդիպմանը մասնակցում էին ԼՂՀ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը, Ֆրեզնոյում Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Պերճ Աբկարյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ֆրեզնոյում Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսարանի նախաձեռնությամբ եւ տեղի հայկական համայնքի օժանդակությամբ մի խումբ արտասահմանյան բժիշկների կողմից Ստեփանակերտում իրականացվում է բաց դռների օր ծրագիրը։ ԼՂ առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերության պոլիկլինիկական բաժանմունքում թերապևտների, ընդհանուր եւ դիմացնոտային վիրաբույժների, ակնաբույժների, մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոն Փակ բաժնետիրական ընկերությունում նեոնատոլոգի եւ մանկաբարձ գինեկոլոգների, արևիկ մանկական բուժմիավորումում մանկաբույժների եւ Dentex Dental Group ատամնաբուժական կլինիկայում ատամնաբույժների կողմից կողմից իրականացվում են բնակչության անվճար խորհրդատվություններ, անհրաժեշտության դեպքում կատարվում նաև վիրահատական միջամտություններ։ Ֆրեզնոյում Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Պերճ Աբկարյանը նշել է, որ իրենց խմբում ներգրավված է 29 բժիշկ, նրանք երրորդյա այցով Արցախ են ժամանել, որպեսի բժշկական օգնություն ցուցաբերեն արցախցիներին։ Uh, we come to Armenia again. We were here last year. We didn't make it uh, Artsakh before, but we went to uh, Yerevan, Yimri, Ashtarak for surgery and to help the local doctors to become better. Մենք եկել ենք Երևան անցյալ տարի, եղել ենք Գյումրիում, Աշտարակում, Հայաստանի տարբեր մարզերում, բայց հնարավորություն չընձեռնվեց լինել Արցախում։ Այս տարի եկանք նաև Արցախ, որպեսզի օգնենք բժիշկներին իրականացնել վիրահատություններ եւ խորհուրդներով օգնել նրանց։ Մեր խումբը բժշկական օգնություն է ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաններում եւս։ Ամենակարևորը այն է, որ դիմացնոտային խնդիրներ ունեցող վիրավոր զինվորներին ենք օգնություն ցուցաբերել։ Մենք մեր նման քայլով փորձել ենք փոքրինչ օգտակար լինել Արցախի ժողովրդին։ Պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել նաև, որ տեղի բժիշկները ցանկացած հարցով համացանցի միջոցով կապի մեջ լինեն Ֆրեզնոյի մեր մասնագետների հետ, ասել է Պերճ Աբկարյանը եւ տեղեկացրել, որ իրենք հանդիպել են ԼՂՀ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի հետ եւ միասին քննարկել իրենց հետագա անելիքները։ This year we were given the opportunity to come here for the first time and we're quite impressed with what we see. Այս տարի մեզ հնարավորություն ձեռվեց առաջին անգամ գալ Ղարաբաղ, Արցախ եւ մենք շատ տպավորված ենք։ Universal Biopharma կազմակերպության ներկայացուցիչ Ակնաբույժ Քուլդիփ Թուսոն հանրապետական բժշկական հիվանդանոցին է նվիրաբերել ժամանակակից ռետինոսկոպ աչքի հատակը ուսումնասիրելու համար նախատեսված սարք, որի միջոցով տեղի բժիշկները կարող են նկարել աչքի հատակը։ Ստացված նկարը կարող են ուղարկել Ֆրեզնոյի ակնաբույժներ Քուլդիպ Թուսոնին եւ Պաբլո Կուադրոսին, որոնք էլ անվճար կախտորոշեն հիվանդությունը եւ կտան համապատասխան բուժում։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ղրիմի անօրինական անեքսիան կոնֆլիկտները Ուկրաինայում, Վրաստանում, Մոլդովայում եւ Ադրբեջանում անընդունելի են։ Այս մասին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանի բացման ժամանակ հայտարարել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունտը։ Որպես եվրոպացիներ մենք պետք է մեր քաղաքականությամբ լուծենք այս հակամարտությունները, որոնք կան մեր շրջապատում։ Այս հակամարտությունները պետք է դառնան քաղաքական երկխոսությունների գործիքներ, ասել է Պեդրո Ագրամունտը։ Եվրոպայի խորհուրդը հասանելիություն չունի այս տարածքներում ապրող մարդկանց իրավունքների նկատմամբ, դա անընդունելի է։ Այս մասին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորբոն Յագլանդը, պատասխանելով ադրբեջանցի падգամավոր Ռաֆայել Հուսեյնովի հարցին, որը վերաբերում էր Ղարաբաղյան հարցին։ Ես միշտ կարևորել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Ես ասել եմ, որ Եվրոպայի խորհուրդը հասանելիություն չունի այն մարդկանց իրավունքների նկատմամբ, որոնք ապրում են այս տարածքներում։ Սա անընդունելի է։ Եվրոպական կոնվենցիան էլ է ընդգծում, որ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի ինքը ընտրելու, ասել է նա. Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարները հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանում որոշում կընդունեն գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի տեխնացուի վերաբերյալ։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան ավելի վաղ հայտնել է, որ նոր գլխավոր քարտուղարի անունը հայտարարվելու է ՀԱՊԿ-ի խորհրդի հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կայանալիք նիստում։ Նոր քարտուղար է դառնալու Հայաստանի ներկայացուցիչը։ ՀԱՊԿ նստաշրջանին մասնակցելու համար Հայաստան կայցելի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Բաքվի ապակառուցողական քաղաքականության հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հազարավոր հեկտար հողեր զրկված են ռոռոկման ջրից, ինչը մարդու իրավունքների եւ պետության ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կոպիտ խախտում է։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը, մեկնաբանելով Սարսանգի ջրամբարի սպառնալիքի մասին ռուսաստանցի քաղաքագետ Սերգեյ Մարկովի հայտարարությունը։ Ռուսաստանցի քաղաքագետի հայտարարությունը աբսուրդի շարքից է, որքան ինձ հայտնի է, քաղաքագետները սովորաբար ջրամբարների հարցերով տեխնիկական մասնագետներ չեն, մասնավորապես, եթե երբեք չեն տեսել այդ ջրամբարը։ Այդ պատճառով ակնհայտ է, որ հայտարարությունը բացարձակապես անհիմն է, պարզապես քարոշչական հայտարարություն արված որոշակի նպատակներով, ոչ ավելին, ասել է Արտակ Բեգլարյանը։ Հանրապետությունում շարունակվում են Արցախի ու Հայաստանի անկախության հռչակման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Երեք Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակից մեկնարկեց զանգվածային կրոսավազք, որին մասնակցել է ավելի քան 2000 հոգի՝ դպրոցականներ, երիտասարդներ ու մեծահասակներ, այդ թվում նաև падգամավորներ։ Падգամավոր Գագիկ Բաղունցը նույնպես մարզասերների թվում էր։ Խորհրդարանականը հույս ունի, որ այսպիսի միջոցառումները կնպաստեն, որպեսզի սպորտը դառնա զանգվածային զբաղմունք Արցախում, ինչն իր հերթին կնպաստի մարմնի ու մտքի կոպմանը։ Մեր ազգի առողջության խնդրը առաջ հերթերից մեկն եմ համարում։ Սա կլինի սկիզբը եւ կունենա շարունակություն, որ เป զի մյուս տարիները ավելի ու ավելի շատ մարդիկ մասնակցեն եւ մասնակցեն ոչ թե միայն դպրոցականները եւ ուսանողները, այլ մեծահասակները, անկախ հասակից, անկախ պաշտոնից Կրոսավասկի կազմակերպման գաղափարը Հայաստանի ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ Ռոբերտ Էմիյանինն է։ Գործընկերոջ նախաձեռնությունը ողջունել եւ իրականությունը դարձրել ատլետիկայի Արցախի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Թովմասյանը։ Խնդիրը նրանումն է, որ առողջ ապրելակերպը մտնի մեր հասարակության մեջ, որտեղ ես միանգամայն համոզված եմ, եթե 35-ից բարձր հասակի մեր հայրենակիցները եւ կանայք եւ տղամարդիկ զբաղվեն վասկով, տղամարդիկ հաստատ ծխելը կթողնեն եւ սիրտանոթային հիվանդների մարտի թիվը կկրճատվի Արցախում։ Մրցանակային տեղեր գրաված գրոսավասկի մասնակիցները արժանացել են դրամական պարգևների, պատվոգրերի, նվերների։ Բելլալալայան այսօր Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանի եւ Արարատ 73 ֆուտբոլային թիմի անդամների հետ ներկայ է գտնվել Խորհրդային միության չեմպիոն եւ գավաթակիր Արարատ 73